يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان أسرع وحث السير جاهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان Veliki znaci u ponašanju, u ponašanju oni koji tekviri, tekviraca. Jedna od najvećih stvari po kojoj su poznati jeste njihovo kritičko analiziranje svakoga osim samih njih. هي صنعة الرحمن أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان من تحتهم تجري كما شاء مفجرة وما للنهر من نقصان ولقد Tekvirci su također poznati kroz mnogo primjera da smatraju osobu zabludjelom, kjafirom ili novotarem sve dok ona prvo ne dokaže njima da je musliman. I moraš ti njima prvo pokazati da si musliman. جنة الحيوان يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد وهو منجزه لكم بضمان قالوا أما بيضت أوجهنا كذا أعمالنا ثقلت في الميزان وكذاك قد أدخلتنا الجنات حين أدرتنا حقا من da se njemu vraća njegov tekfir, to jest ne vraća se suština kufra, već se vraća tekfir jer je učinio svoga brata nevjernikom. A to je kao da je protekfirio sebe. To zbog toga što je on ili protekfirio onoga koji je poput njega ili zbog toga što je protekfirio onoga koga ne tekfiri osim onaj koji je kafir. Vjeruje u neispravnost din Islama. A Allah najbolje zna. Završen citat, završen citat, skraćeno iz knjige komentar muslima. Treće mišljenje koje se prenosi od imama Malika Nevevi ocijenio slabim pod izgovorom da Haridžije svojom novotarijom nisu postali nevjernici kod većine učenjaka. Ibn Hajar je pregovorio Neveviju i odbranio mišljenje Malika na taj način što među Haridžijama ima oni koji tekvire veliki broj ashaba kojima je poslanik garantovao džennet i iman tako da se takvi od Haridžija Jel da? Tekvir je zbog poricanja poslanikova svjedočanstva, a ne zbog toga što su tekvirili ste avila. Nakon toga, Ibn Hajar kaže, a konstatacija je da je hadis o tekviru muslimana došao kao ukor muslimanu da tako nešto kaže svome bratu, što obuhvata vrijeme prije pojave Haridžija i ostali sekti. Završen, završen citat. Imam Ševkani kaže, <clears throat> u četvrtom tomu 578 stranica, Kaže, znaj da sud o čovjeku koji je musliman, o izlasku iz vjere i ulasku u kufr, ne smije doneti čovjek koji vjeruje o Allah i sudni dan, osim sa dokazom koji je jasniji od sunca u pobjela dana. Zbog toga, što u vjerodostojnim predajama koje prenosi skupina shaba, stoji da onaj ko kaže svom bratu kafiri, jedan od njih dvoje je takav, Zatim je spomenuo hadise da bi potom rekao u ovim hadisima koji se prenose i u njima sličnim u značenju je najveći ukor i opomena na žurbu u tekfiru. Završen, završen citat. I kaže še i dalje, onaj ko je imano škrt na svoju vjeru neće učiniti stvar koja sa sobom povlači neke opasnosti, niti će sebi dozvoliti činjenje stvari u kojoj nema fajde, Pa kako će tek onda, kada se boji za sebe, učiniti dijelo čijeg je počinioca Allahov poslanik sallallahu, ali je veselem nazvao kjafirom. Tome ne vodi razum, a kamoli šerijat, ovo je isti izvor. Nema sumnje, braćo moja, da se grijeh koji je šerijat nazvao kufrom razlikuje od ostalih grijeha. Stoga, opisivanje grijeha na kojeg je upozoravamo, velikim jeste činjenica u koju nema sumnje, to jest da nazivanje muslimana kafirom veliki gre. Ono što potvrđuje da se ovdje radi o velikom greju jesu riječi poslanika sallallahu alaihi sellem u hadisu Sabita ibn Dahaka. Kako kaže, prokleti vjernika je kao ga ubiti, ako optuži vjernika kufrom, kao da ga je ubio. A opće poznato je kakva žestoka kazna čeka onoga ko ubije vjernika. Kaže Allah te bareke votala. U prevodu znači Asura Anisa. Ako hotimično ubije vjernika, kazna mu je džehennem u kojem će vječno ostati. Njemu slijedi i gnjev Allahov i proklestvo i njemu je kaznu pripremio. Ono što odgovara u poređivanju grija tekfira muslimana bez dokaza sa prijem onome ko ubije vjernika bespravno jeste šerijatski propis ubijstva murteda kao što stoji u hadisu ko promijeni svoju vjeru ubijte ga. To zbog toga, to zbog toga što onaj ko protekviri muslimana i na njega spusti ime murteda bez dokaza jeste poput onoga koji, koji smatra da se musliman treba bespravno, bespravno ubiti. Danas, danas je ovo jedno od najviše pogrešno svačenih pitanja, braćo moja, koje bi moglo biti stavljeno, ajde kažemo, iskoristimo riječ u prioritet današnjice. To zbog činjenice, jer postoje ljudi koji koriste šta tekvir kao alatku samo da bi utišali druge. Na ovaj način, na ovaj način, a vidjet oni, oni puno gube prije nego što objasnimo ko su tekfirci, mi prije svega moramo objasniti ko oni nisu. Tekfirci nisu haridžije, jer svaki haridžija jeste tekfirac, ali svaki tekfirac nije haridžija. Svojstveno za haridžije je da ubijaju za njihovu vjeru, a tekfirci ne čine ovo zlodjelo. Većina haridžija ima neko znanje i badet, a ovo nije nužno slučaj sa tekfircima. Haridžije vode džihad, pa i kada ubijaju muslimane, sebe smatraju da vode džihad. Kao generalno pravilo, tekfirci ne vode džihad i oni koji tekfire ne vode džihad, ne vode džihad, već umjesto toga često optužuju muđahide i ljude od džihada za odstupanje u propisima vjere. Tako, da mislim da je mudrije objasniti šta oni nisu prije nego objasnimo šta oni jesu. Generalno gledano, Haridžije su po navodnim znacima, kažemo, pobožni ljudi koji su pogriješili u nekim propisima vjeri, a tekvirci su generalno ljudi kojima ova komponenta nedostaje, pobožnost, a vjeru radije koriste kao alat za ostvarivanje interesa, a ne za podučavanje. Islam onda postane njihov posao kompletno sa reklamiranjem i autorskim pravom. Haridžije ubijaju one koji se ne slažu sa njima. Ovo vodi ubijanju muslimana, a pošteđivanju pagana, kao što je zabilježeno u autentičnom lancu od imama muslima. U objašnjenju, braćo moja, ko su tekfirci, mi moramo staviti ispred neke, neke principe. Prvo, tekfirci smatraju muslimane kafirima, koristeći se čime neispravnim razumijevanjem kuranskih ajeta i generalnih dokaza u posebnim situacijama, specifičnim situacijama i neispravnim korištenjem specifičnih dokaza u generalnim situacijama. Oni Oni dijele dersove predavanja tako da imate ono što oni podučavaju na površini koje već pliva u javnosti. Ali također oni imaju i njihovu vlastitu metodologiju iza zatvorenih vrata u tajnosti. Oni miješaju pravila za tekvir i koriste to da povrijede druge. Ovo je upotrebljeno da se proglase kao kjafiri oni koji odbiju da proglase kjafirima one koje oni smatraju kjafirima. Jel da? Na one koji se ne slažu sa njima se obično gleda kao na budale, zalutale ili kako često to znaju upotrebljavati u svojim ter, u svojoj terminologiji izrazu riječi stokama, banditima i tako dalje i tako dalje. A u nekim slučajima kao i na kafire. Oni koji odluče da napuste grupu su odma svrstani u šta? Pa u kafire, u šta će drugo biti? Ili u najmanju ruku optuženi su za munafikluk, dvoličnost ili neiskrenost. Mnogo puta, ako im se iskaže odbijanje pokornosti, Muž biva razdvojeno žene ili obratno, tako da jedan sakupljanje žena, pa ako neko hoće da se oženi njima, od njega se zahtjeva puna, puna pokornost. Oni obično ukazuju na sebe kao jedinom spašenom grupom, a druge kao nekako manje islamski i nikom ne daju pravo da zasluži dženet osim na način kako to oni jedino razumiju. Na većinu umeta, na većinu umeta Muhammed a.s. se odnose kao na kafire, mušrike, munafike, murtede ili u najmanju ruku zabludjere. Ovo je zato da bi drugi osjećali nadu samo ako su pronađeni u toj, jel da, njihovoj, po navodnim zacima, spašenoj grupi. Oni obično srljaju u harame i duple poslove, da bi povećali primanja od krađe bicikala itd. itd. Jel tako? Oni su vrlo plitki ljudi, to je plitki u imanu. Zašto? Zato primijet tako da oni samo pitaju o, o akidi. Konstantno samo pitaju o akidi, to nije ništa drugo, zato što su vrlo plitki ljudi u imanu. Oni samo sebi prepisuju titulu Ahlisuneta u Al-đamata. Neki, kažem neki, od tih pojedinci tekviraca su kripto haridžije, pritajene haridžije. Ovo se obično ogleda u njihovim absurdnim izjavama kao ako hoćeš da budeš od ahli sunneta u džamata, ti moraš vjerovati isto kao i mi. Ili mi od ahli sunneta u džamata, kako oni pripisuju to samo njima samima. Oni također daju samima sebi kao njihovi prethodnici Haridžije u sličnosti imena koja ukazuju na njih kao na jedine ljude Telhida. Oni obično imaju imena kao džematul muslimin, muslimanski džemat, ahlu tauhid, ljudi i čuvari tauhida, el muvahidun, oni koji izdvajaju samo Allaha u njegovoj, u njegovoj jednoći. Ovo je ozbiljno braćo iz razloga jer to znači da su samo oni pripadnici od ehli sunneta i jedan od načina optuživanja drugi za nastranost je i ovaj kako smo rekli da sebi, da sebi okite imena kako bi imenima ukazali da su oni jedina spašena skupina i ispravna koja hodi ovom zemljom. Ponekad, ponekad oni sebe jednostavno i otvoreno nazivaju sebe ahli sunetom, kompletirajući prvu tačku u temelju kuće zvane takvir. Veliki znaci u ponašanju, u ponašanju oni koji takvire, takviraca. Jedna od najvećih stvari po kojoj su poznati jeste njihovo kritičko analiziranje svakoga osim samih njih. Ovo nam je i te kako dobro poznato. Oni su obično u društvu takvih komentara kao ti moraš da poznaješ akidu osobi prije nego što staneš klanjati za njom. Jel da? Ovo ćemo ponoviti. Jedna od najvećih stvari po kojoj su poznati u skorije vrijeme jeste njihovo šta? Analiziranje svakog osim samih njih. I obično u društvu takvih komentara kako kažu ti moraš da dobro provjeriš njega prije nego što staneš klanjati za njega. Ovo je zbog činjenice da oni imaju neke sličnosti sa Haridžijama, Bajhašijama, koji po ovom pitanju imaju apsolutno iste stavove. Bajhašije također vjeruju da ako imam mesčida postane kafir, ali po njihovom jel da, nagađanju, onda je cijela grupa onih koji ga slijede također osuđena na otpadništvo. To su, pa i Hašije, znači jedna od sekti. Tekvirci su također uveli ovo pravilo za njihov lični interes, tako da oni koji se pridruži ovim pokretima, jel da, bivaju postepeno izvučeni iz javnosti, živjeći jedino u okvirima te grupe, da se ne bi zaluto, ha, ovi ljudi ne mogu biti viđeni u bilo kojem drugom mešćidu i niko drugi ne poznaje. Bivši, to jest nekadašnji dobri muslimani, njihova braća i sestre u islamu nisu više zajedno sa njima i smatraju se onima koji su na dalaletu oprezan musliman treba isto tako da bude svjestan njihovi tehnika za regrutaciju kada je on ili ona ispitivan sa pripremljenim pitanjima. Ponavljam, oprezan musliman treba isto tako da bude svjestan njihovi šta metoda ili tehnike za regrutaciju njihove skupine kada on ili ona bude ispitivan i sa će, čime? Sa već dobro pripremljenim i nama poznatim pitanjima. Koja je tvoja akida? Isto se dešava kada ljudi govore o nekome o dobrom svjetlu. Kada osoba sklona tekvirenju ovo čuje, on se pridružuje pitanjem a koja je njegova ili njezina, njezina akida? Osobu koja je sklona tekfirenju, ne zanima da li je druga osoba musliman i da li klanja pet puta na dan i da vanjski izgleda kao musliman, ne, ne, to njih apsolutno ništa ne interesuje. Ovo je za njega ili nju, jel da, apsolutno nevažno. Oni najprije, to jest najradije hoće odmah da pređu na stvari srca, oni odmah hoće da uđu u tvoje srce i pronađu razlog zašta pa da te kvalitetno protekviri. Nego, da ti posmatra vanštinu. On jedino hoće da zna ono šta on voli odak ide da čuje. Pa da ti kaže, a, ti si onome na čemu sam ja, ehleme, stehlen, dobro došao, bujrum, sjedi, ti si elmu vehidun. Sličan pristup može biti iskazan i sa pitanjima, ko što rade, ko je tvoj še, koji je tvoj menadžer, A šta ti misliš o današnjim vladarima, o ovome ili onome? Šta misliš o tome i o tome šiva, a? Ajde mi kaži, brzo. Ti znaš, jel da je tu i keafir, taj, taj, jel da? Nema tu, nema šume. Ovako radi. Ovako vas šta od samog početka razgovora sa njima počinju testirati. Ako prođeš ovaj test, postaješ od onih koji su na istini. U slučaju da si pao, jel da? Da si propao, onda ćeš odma i to veoma brzo biti smatran da si nadalale tu i onda idu u kampanje vrijeđanja. Ovdje ću se malo zaustaviti da vam kažem iz ličnih iskustava, ne znam, ne vidim ovdje, možda je i neko tu koji je, s kim sam i razgovarao, upravo ovako i prilaze i nisu samo meni, prilaze su još nekim odaja na apsolutno identičan način. I ovom prilikom ovaj tako mi Allah želim dobro svakom onom ko želi ko želi da uzeđe u riječ na zemlji ovaj i želim ovom prilikom rekli smo neću imena spominjat ali obraćam se tim i takvim jer su sa mnom razgovarali a isto na isti apsolutno isti način su razgovarali i sa mojom braćom i sa mojom braćom I ovaj, kažem im sada ovako javno, nemojte se time koristiti, to nije od sunneta Allahova poslanika, salallahu, ali je vasallam, naime, o čemu se radi? Oni ovako prilaze, meni su ovako prišli, jedan od ti. Prvo, kaže da je on od oni, oni se meni, on se meni predstavlja kao uh, pod svojim nikom, normalno neće da kaže ime, ne naziva mi odma selam, to se odmah da primijeti, i onda kaže da je on od oni koji traže znanje. Vidite, I, i predstavlja se o meni i postavlja o meni pitanje. On je od onih koji traže znanje, tako mi kaže. Sad se on, znači, tim riječima postavlja ulogu učenika, jel da? A mene je kao stavio u ulogu, mada nije ni svjestan kako, ali eto, nekako ko će njemu to eto nešto kao pojasniti. Asludin, jel da, i to, kako već oni to rade. I on mene pita, kaže, prvo, on se meni predstavlja kao on je osoba koja traži znanje, ali nakon samo jedne rečenice, samo jedne rečenice ili dvije razgovora mene i njega, on koji me pitao, eh, koji je se predstavio kao osoba koja traži znanje, već se postavlja u ulogu profesora i to postira mi fetve uleme neđda, postira mi fetve ibn Tejmije, Rahimehula, i to da na njegovu žalost na njegovu žalost postavlja fetve za jednu meselu, a fetve su dvije za dvije različite e, mesele. Uopšte ne imaju veze po tom jednom pitanju, ali on meni odmah pokazuje i onda idu pitanja, a zar to nije ovako, a zar ne ide ovako, a zar to nije od osnove, od osnova, zar to nije od asla, zar to nije tahakum i tako dalje, i tako dalje. Odmah se on preobražava u onu svoju pravu, pravu formu, izlazi iz svoje ljušture i pokazuje da njemu uopšte nije stalo i on nije tragao znanja, to laže, to laže i to nije od sunneta, jer za jednu rečenicu dvi on slaže. Zatim, sljedeća laž, on se već stavlja u ulogu profesora, u ulogu daje i on već želi razgovorom da navede vodu na svoj mlin kako bi on dominirao nadamnom ili nad svojim sagovornikom i odmah mu dokazao da njegov sagovornik ništa ne zna o vjeri, samo je on taj koji to zna i onda, jel da, ako mu odgovoriš jedno, dvije, počinje da se povlači za ružnim govorom ili, ili, ili, ili tome slično. To je jedan od njihovih prilaza i ovo je dokazano, ovaj, nećemo reći jel da, naučno, ali je dokazano jer uh, mi koji smo, eto, koji držimo dersove ovde na, na ovoj stranici, nismo slučajno nego normalno razgovaramo i o tim problemima, i apsolutno ista pitanja postavljaju svi. Pa sam im ja, spravo mi dajem ovaj, o, jedan od naziva lovci na mušrike. Ništa im drugo ni, ne preostaje nego da budu ko što jesu lovci na mušike. Pravo me, bi me iznenadilo i volio bi da vidim nekog od njih u situaciji da mu je možda a, ovaj, da mu je Amidžić mušrik, jel da? Ebu Talib, na primjer, pa da vidim da li bi on uspostavljao nad njim dokaz ili bi ga pozivao da se spasi prije nego što, što ode vječno u džahennemsku vatru. Pravo bi me zanimalo kako bi i na koji bi način oni ovo izveli. Vjerovatno bi oni i tad izašli iz okvira sunneta Allahova poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, koji je bio milostiv, u pozivanju Allahu te bareke votala, ne kažem prema mušicima, ali u pozivanju Allahu jer je volio da ljudi robuju Allahu te bareke votala i ispunjavaju svoju misiju koliko god je to, koliko god je to mogao. Njihov primjer na izrazu akida. Drugi znak za uzbunu jeste primjer za djela same akide, bez ikakvog ostavljanja nazad na iman. Ova riječ akida, braćo, nije korištena među prve tri generacije islama, već je u stvari prvi put korištena u kasnijim godinama od zabludjeli sekti, tako da bi mogli izbjegavati dijela imana. Pa su učenjaci ili sunata vel džamata uzeli za izraz akida i iskoristili ga da šta? Da poraze zabludjele sekte. Ali tekfirci su ga ponovo uveli i koriste ga kao jedinu alatku za poznavanje imana. Postoje razlozi zašto je ovo pogrešno. Riječ akida se odnosi na unutrašnje vjerovanje. Šta osoba vjeruje Allahu te bareke ta'ala, njegovim atributima, melecima, Kur'anu, sunnetu i tako dalje. To su unutrašnje stvari, jel da? Iman je puno obsežni pojam. To su dijela bazirana na vjerovanju. Naprimjer, namaz, dijelo, neki... E, to, to nam pokazuje da je neki ogranak imana prisutan. A ta, I davanje zekata, post, pamćenje Kur'ana i tako dalje. Oni, to jest takvirci, ovo ne žele da čuju. Ono što oni žele da čuju jeste da ti vjeruješ po navnim znacima ovo i da ti vjeruješ po navnim znacima ono. Oni uopšte nisu zainteresovani za tvoj rad. Oni samo žele da znaju teoriju, tako oni mogu biti viđeni na ovom primjeru kao vrlo, vrlo plitki ljudi. Tekvirci su također poznati kroz mnogo primjera da smatraju osobu zabludjelom, kjafirom ili novotarem sve dok ona prvo ne dokaže njima da je musliman. Ej, moraš ti njima prvo pokaza da si musliman pa tek onda jer on o tebi ništa ne zna, mora sve da, da, da pročita i da te zna kao na rengenu da kaže a evo imaš ovdje na ovom rengenu imaš malo kufra, ti si mušik moraš se kupat hajdi selama pa onda. Ovo je ponovo ukradeno od Haridžija, jer su Agdasi i Bajhašija, kako sam rekao Haridžije, imali isti ovaj pogled. Naravno, veoma je opasna i neispravna stvar da kada vidimo muslimana koji javno pokazuje iman i islam, da ga smatramo na kufru, sve dok se on, pod navodnim znacima, nama ne dokaže da je musliman. Sve dok se on nama ne dokaže da je musliman, tako govori. Konačno, konačna i najopasnija stvar jeste da tekvircu izgrađuju ljude od slame. Slameni čovjek se ogleda u tome, da kada raspravljaš, ovo smo malo prije napomenuli, uzme nešto u što ti ne vjeruješ, on to preuveliča i onda uzme dijelove toga što si rekao pred ljudima, šta? Poražavajući tebe. U stvari ti nikada nisi ni vjerovao u tu stvar koju su oni pripisali tebi. Ovo izaziva razdvajanje i obično rezultira da ovca koja iz tekvirskog stada smatra da si ti da si ti zastranio. U nekim slučajima braća su bila i napadana, ovo znam, ovo znam, lično znam, napadana, udarana, zastrašivana od pripadnika ovakvih tekvirskih grupa. Ovo, kažem, znam pouzdano. Jer su oni odbijali lažne i neprovjerene informacije od njihovih pod navodnim znacima alima, učenjaka i daija. Ovo je drugi korak kojim oni kroče prema haridžijskoj metodologiji ubijanja oni koji se ne slažu s njima. Ja vas molim, braćo moja i sestre, da izbjegavate ovu prevaru, da izbjegavate ove prevare i ove podle, podle stvari koje se podmeću, podmeću od strane njih i da čvrsto stanete u saf protiv fitne u tekviru i ne samo u tekviru, protiv svih, svih onih koji žele da naštete ili misle da mogu da žele ili nisu ni svjesni da štete islamu, islamu i muslimanima. Molim Allaha te bareke u ta'ala da mi oprosti ono što sam pogriješio, to je od mene šetana što sam pogodio, to je od njega te bareke u ta'ala. Molim Allaha uzvišenom uzvišenog da nam greje oprosti u džennet nas uvede. Molim Allaha te bareke u ta'ala da nam u njegovoj te bareke u ta'ala vjeri. Molim Allaha subhanahu u ta'ala da nam olakša dini islam, da nam omili dini islam i molim Allah te barake o da pomogne svoje muđahide gdje god živjeli, radili i borili se. Molim Allaha te bareke wa ta'ala da uništi ekonomiju Amerike. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da uništi ekonomiju židova. Molim Allaha te bareke wa ta'ala da u naša srca ubaci srca muđahida i oni koji će se žrtvovati na putu uzdizanja samo njegove vjeri. Molim Allaha te bareke wa ta'ala da pomogne našu braću koja se bore u Iraku, u Afganistanu, u Čečeni, u Palestini, u Indoneziji, u Kašmiru i svuda gdje se bore da Allahova riječ bude gornja. Molim Allaha te bareke votala da metke naše braće koji pucaju oružjem usmjeri u srca nevjernika. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da uništi Ameriku i da gledamo njezinu propast. Molim Allah te bareke wa ta'ala da sve one koji spletkare islamu i muslimanima da im to vrati. Molim Allah te bareke wa ta'ala jedinog gospodara koga dovimo, jedinog Allaha koga obožavamo, jedinog onog koji uslišava dove, svoj, dove svojih robova, njega molimo da primi naše dove, da ukabuli naše ibadete, da nas stavi u safove muđahida. Molim Allaha te bareke u etala da nam podari razboritost u oskurnim trenucima. Molim Allaha uzvišenu da uništi sve one koji žele da optuže islam i muslimane. Molim Allaha te bareke u etala da okuje njihova srca. Molim Allaha te bareke u etala da uništi sve one koji spletkare islamu i muslimanima. Molim Allah uzvišenog da nama greje oprosti. Molim Allah uzvišenog da nam greje oprosti u džene nas su uvede i posljedno doma je. الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان لله سوق قد أقامته الملائكة الكرام بكل ما إحسان الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعته من أذنان كلا ولم يخطر على قلب امرئ فيكون عنه معبرا بلساني وهل لذا السوق الذي من حله مال التهاني كلها بأماني يدعى بسوق تعارف ما فيه من صخب ولا غش ولا أيمان هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضوان يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران وأعزنا